mu mpera rero z'umwaka uheze z'uyu mwaka turangije eh, abarongoye ishyirahamwe ry'abarundi bari mu mahanga bita diaspora burundeze mu rurimi rw'ifaransa mu itangazo basohoye barifurije umwaka mushasha barabifurije umwaka mushasha bongera barashira ahabona ibyaranguwe muri aya mezi atanu aheze barongoye iryo shira baravuga n'ivyo bagiye kurangura abo barundi rero bari hanze bakaba bagiye kutuganirira ingene bakiriye iyo migambi bashikirijwe n'ibyo bazoterera ibyo mbere babona byari bikwiye kujaho kuja mu nguvu mu gushiragwa ko inguvu cyane kugira ngo bije mu ngiro mu mbere yo guteza imbere nyine igihugu cy'u Burundi igihugu c'abibarutse mu buhinga bw'ivyuma ni Serafine Hakizimana Runda Skirombo nje ndemesheje kino kiganiro tubahaye ikaze rero mwese bakurikirana ikiganiro muri mu mahanga muciye ku buhinga ngurukana bumenyi kuza muraza kutwakura kandi imbere muduterere kuri ibyo byiyumviro na cyane cyane mugiye gushira imbere kugira ngo muteze imbere igihugu cabibarutse nimukika nimukanya rero isase rero hose udatevye mu kwinjira mu kiganiro nyezina radio isangano ikaba yaraganiriye na n'umushinga ya Venuste Venuste niyo ngabo akaba ari we asanzwe yavugira ishira ry'abarundi ba mu mahanga Eh, murumvise ko bamaze amezi atanu bashizeho inzego zishasha uriko urahinyanyura amategeko mashasha azoshikirizwa kugira ngo yemezwe n'inama ya bose izobera ibujumbura mu kwezi kwa mukakaro mu mwaka uza Ibyerekeye ingene diaspora ndundi iriko irafasha mu bintu by’iterambere ry'igihugu mu minsi iri imbere tugiye kunonosora umugambi mukuru uzorangurirwa i burundi uhurikiwemo abarundi baba hanze canke bakorera hanze abo bose babyifuza hama muri ino minsi hariho imigambi myinshi iri irakorerwa mu ntara zitandukanye z'uburundi abarundi baba hanze bagakorera hanze baramaze guterera cyane muri byinshi nobaha nk'akarorero biriko biraba mu ntara zitandukanye mu byerekeye imwaro turazi yuko abarundi bavuka mu mwaro bariko barakora mu bintu byerekeye ubumenyi mu bava mu cibitoke baramaze gushiraho ibintu byerekeye kumenyesha amakuru iradiyo cibitoke mu kirundo harimwo abariko baraterera mu bintu by'uburimyi n'abandi bariko baraterera mu bintu biraba kwivuza ibyo byose muzobibonera kuri site y'interinete diaspora ndundi iriko irategura kandi mu minsi iza bizoba byamaze gutungana rero murumvise eh, bimwe mu byo ishyirahamwe ry'abarundi baba hanze cyangwa bakorera mbere no hanze batekanya gukora cyangwa mbere bamaze gukora mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cy'u Burundi cyabibarutse aha rero murumva ko ni bimwe mu nipfunyapfunyo y'ibiriko birarangurwa ni bimwe mu biriko birarangurwa canke bitekanywa kurangurwa ariko rero ni ko Kanyangira ngo duca duha n'abarundi bandi bari hanze baba mu bihugu byo hanze muri za Amerika muri Canada muri za Swede muri Buraya hose muri Aziya muri Australia n'ahandi kugira ngo bashobore guterera ivyumviro batubwire iyo migambi ukuntu bayakira ukuntu bazoterera kugira ngo bishobore kuja mu ngiro eka mbere n'imigambi ubwabo kuko barazi kirundi canke uburundi barazi uburundi ku buryo buhagije ko benshi bashobora kuba baravukiye ngaha bashobora guterera bakatubwira ati igihugu turakizi gifise eh, ubushobozi ubu n'ubu n'ubu gifise amatungo aya n'aya n'aya cyangwa gifise uburyo bungana gutya ku buryo gishobora gutera imbere kikaja ku rugero rw'ibindi bihugu biteye imbere urumva rero nuko ah, abanyagihugu canka bene gihugu mu gihugu baterera eka mbere n'abarundi bari hanze mwose akazana e, ico ashoboye kuzana kugira ngo igihugu gitera imbere ivyo rero ni bimwe mu byo bimaze kurangurwa bashobora kubona ko ishobora bishobora kuja imbere aho bikavana no kuntarangira ngo umwe wese eh, aba avamwo ariko twumvise yuko ariho umugambi umwe umugambi umwe uzoshigwaho eh, mu gihugu cyose hama abari abarundi baba hanze bakazowitabira bakawuterera kugira ngo uje mu ngiro izo rero bikaba ari bimwe mwumvise ko bigiye kuja mu ngiro ariko rero mu kurindira ko batwakura kugira batwakura batubwire ico bavyumvira ko turacafise ngira ngo eh, akanya gato nawe nyine kugira ngo twumvirize Venuste niyo ngabo atubwire kubijanye na karanga muntu karanga muntu izoranga e, abarundi bari hanze nubwo ni karanga karanga muntu y'abarundi bari hanze kugira ngo aho bagiye hose bashobore kubamenya kandi bamenye ngira ngo n'abahurikiye mu ishira hamwe ukuntu bangana iyo rero karanga muntu ikaba igiye kujaho ni karata bita karata ya diaspora ni mukanya tubanze tumwumvirize hanyuma ikibazo cyerekeye igitigiri cy’abarundi baba hanze canke bagakorera hanze ni igitigiri kigoye kumenya ariko turabye ibyo turi ko turakora tukaraba yuko hazoba ikarata ya diaspora novuga yuko ari ikarata ndangamurundi ba hanze ico kizodutuma tumenya abarundi bose baba hanze cyane cyane niyo basidukana n'iyonka bakayibaza iyo karate ya diaspora kubera iyo karate izohabwa bose bazobisaba bose bazoyironka rero ibyo bizodutuma turonka ingene twamenya abarundi bose baba hanze canke bagakorera hanze ikarata ya diaspora izotuma abarundi bose baba hanze bagira ikibaranga nk'abarundi haba igihe bagiye mu burundi haba igihe bagiye mu buserukizi bw'uburundi mu bindi bihugu hanyuma nk'uko nari nabivuze kare diaspora ndundi ni imwe ihuriwemwo n'imihari myinshi iva mu bihugu byose bitandukanye igihugu cyose citunganije cyatunganije amatora canke hari abandi bariko baratunganya amatora ubu gushika ubu diaspora ndundi ifise ibihugu birenga mirongo itatu na kimwe abo bose bariko turiko turakorana hama tukaba twizeye yuko mu myaka iza icyo gitigiri kizoba kizokongorekana rero igihugu cyose twebwe twocita yuko ari ishirahamwe ari ishirahamwe rikorana diaspora n’undi tukaba twizeye yuko n'ayandi mashirahamwe yose yoba ariho yuko yokwitura diaspora ndundi kugira ngo dushobore kugira umugambi umwe dushobore kugira imigambi iteza imbere igihugu cacu mbega mwebwe mubona ko imigambi nyamukuru ikwiye kuja imbere yari yahe na cyane mwumvise yuko hariho umugambi uzoba ari umwe umugambi bose bahurikiyemwo uzoshobora guteza imbere uburundi mbega mu witeze kwiki mbega ibibazo ntibyobura kuri kuri kuri abaje kudushikiriza mu ishirahamwe ry'abarundi bari baba mu mahanga Eh, mwumvise rero turaganira ku byerekeye imigambi iriko irarangurwa n'ishyirahamwe ry'abarundi bari mu mahanga mwumvise ko hari byinshi biko birakogwa mugabo batubwiye mu ncamake hari icyo mugomba gushikiriza eh nabanza biragema iza abaprisonniers bose mu mabero mhm no ganda bipuriza basiganye bonyene kwigumya yego cyane nabyo ntibabunifuriza ariko Eh, eh, ngira ngo barakwifuriza eh. nabo batabikubwiye mugabo bariko baragutega amatwi barakwimfuriza ego ko turavuga ku byerekeye imigambi y'ishirahamwe ry'abarundi bari baba hanze bariko barangura kuva mu kwezi kwa mukakaro bashizweho e, ngira ngo mwavyumvise hari ico mugomba kuduterera agama ndakubaze nako aha uh -huh. ko kino kiganiro vya ego nari mvuze nti none ko kino kiganiro kiri ku isi yose ibihugu byo gifise yego kandi hanyuma tubanze tubanze dusigure kino kiganiro icyo gisobanura n'abategetsi bagiye iki kiganiro je ndacibuka kigitanga twaratangura yego kino kiganiro Icho wewe waheruka kukijamo ryari kugira ngo uvuge ko utakita abantu ko turazi ko twama twabaronse canje kuba dufatiye hagati mu kiganiro iganiro ni karadiridimba kiganiro gihakanya abarundi bari mu makungu atandukanye hirya no hino ku migabane ine y'isi kugira ngo bashobore kugira icyo bashikirije ku biko birarangurwa n'iryo shiramwe na canke n'abarundi baba hanze cyangwa bakora hanze kugira ngo bashobore guteza imbere igihugu cabo cabibarutse mwumvise yuko iryo shirahamwe rimaze amezi ashika atanu e, inzego uyu munsi bakavuga ko ari byinshi bariko bararangura kandi birimwo iryo shyirahamwe abarundi batandukanye kugira ngo umwe wese azane icyo yoshobora kuzana kugira ngo ateze imbere igihugu aho mwumvise ko mbere hariho n'imigambi imigambi batubwiye mu ncamake naca bavuga ati hariho n'umugambi mbere bashaka ko abarundi bose bojamwo bagaterera mu iterambere ry'u Burundi bavuze n'ibijanye n'akarangamuntu y'abarundi bari hanze gutyo bikazatuma bashobora koroherwa mu baje mu gihugu cy'u Burundi canke mbere bagiye mu nzu zicange mu biro biserukira Burundi mu bindi bihugu urumva ko ari ibintu twavuga ko biriko birarangurwa kandi byiza rero bashobora kutwakura abarundi bari hanze mu ni ntangere kugira ngo batubwire nabo ukuntu babona eh, iyo migambi ukuntu igiye gushyirwa mu ngiro intererano y'umwe wese yobiyahe yego eh, umwaka mushasha mwiza kuri twese ndifurije umwaka mushasha mwiza abarundi bose na cyane cyane abibuhiga mu ntara ya karusa mvuka murakoze yego cyane hamangira ngo mu byo turaganira ku byerekeye imigambi bariko barashira imbere cyane cyane abo mwishyira hamwe ry'abarundi bari hanze biriko birakorwa muri aya mezi atanu bakoze kambere n'ibyo biyumvira kuzorangura muri kazoza sinzingire mu byakira ngira ngo mwarabimenye bwa mbere hoho ijambo n'igwanyo murakoze cyane kubijya mbunda ndanashimiye ndarabashimiye ukuntu mbere mwaye ikiganiro yego cyane murakoze mbere ntangure mvuga nk'inyine natanguye umuntu biheze mhm. ni ukuri hariyo abantu batugora mu kiganiro yego natwe turabibona rimwe rimwe kandi nubasaba ko mwafata ingingo Nico gituma dusaba yuko abantu bose bashikiriza ijambo bashikiriza icimbiro cabo gishikiriza mu rufasoni kugira ngo eh, utabari mu kiganiro ntibamukomeretse. Nukuri iyo umuntu yatsi ijambo agatangura yahinduye izina mm, twavyumvise. Nukuvuga ntabarenza n'ikintu cumvikana. Mm, reka twizere ko ngira ngo abazokurikira abo boheza bakafatara kwa karorero kabona ati uyu muntu byavuze se byo ntawo bishira mu nta ntitwokora nk'abandi. Kandi ndamaze kubona yuko bariko barahindura ibintu byinshi cyane ndamaze kubona yuko mhm. bari ku kivi kandi bafite uh, umurinda ukomeye Ego cyane David ngira ngo nkaho uherereye muri Canada ngira watubwira ico ushima uyu munsi ni nk'igiki Ico nshima uno munsi ni uko batanguye gushyiraho structure mhm. no kuvuga inzego zizokwitoregwa mhm. n'abarundi nyene babaye muri Canada mhm. inzego zizoduserukira mm-hmm. murumva ico kintu ariko ari ikintu ciza cyane kandi kizoba gikurikije Eh, bimwe bita demokarasi yego bavuze ko iyo eh, hmm. diaspora izoba ihurikiyemo abarundi bose namwe ibyo murabibona ko bishoboka na cyane cyane ko muhuriye mu migabane myinshi y'isi cyane rwose diaspora diaspora hmm. ihurikiyemo abarundi bose mugabo rero ngaha twumvikane mhm. eh, kuba amajambo menshi umuntu umuntu akuze umuntu akuze yubaha n'ibyo araba amajambo avuga n'ibyo byiza eh, David sinzi ko ngaho oh, muri Canada canke mu gihugu c'amavukiro igice wanyu c'u Burundi aho turi muri uno munsi eh, ikindi mugira muti mu mezi atanu twoshima kiro kirakogwa uretse izo nzego zashizweho sinzi hari ikindi mugira muti iki kintu turabona turiko turagishima ego jewe ikindi kintu ahubwo nabama ngira nagomba gera kamo mhm. abo tuvuka hamwe ni kuvuga abavuga ego Ego. yego twaragiye hamwe muco bita karusi diaspora network ico natwe turamaze kubikora kugira ngo tuje hamwe ariko rero um, nta mugambi nyawo turashira ku isahani ngo tuige kwa hanyuma tuwurangure naho tumaze gufasha mu bisata bitandukanye mu ntara wacu. yego ubwo rero nagera inama bahereke abamurikiye muri iryo shyirahamwe ryatwo um, mhm. uri umwaka uri umwaka utubera umwaka wo kuva hasi um, umwaka w'ibikorwa tubatangura amaproje mu gihugu ibikorwa cyane cyane yego ibikorwa cyane cyane yego mhm. tubatangura ibikorwa ndetse kugira ngo um, natwe uh, tuje kuri kafite nk'uko kw'abandi bumva muri za cibitoke no mu zindi ntara bamaze gushyira ibikorwa mu ntara iwacu mhm. natwe tube twatangura ibikorwa ngezina mu ntara mhm. niko kamuntu batera ego david ngira mwumvise ko hariho n'umugambi wo gushyiraho ikarata imwe ya diaspora sinzi namwe mucakira gute muri canada aho muherereye ni mubona ko ari ikintu kizoza kibafasha cyane ico ico ni ikintu cyiza cyane mhm. kizotuma n'abo bantu bavuga ibyo bishakiye cyane bashaka gushyiramo akajagari bataronka baca mhm, kubera mm, nk'umuyobozi wa diaspora uyu mushasha amaze gutorwa ndaza mm. aramaze guca ngaha kw'iradiyo arashikiriza imigambi itari mike hanyuma turafise n'urubuga mbega dufise imbuga zibiri kubera rumwe rwaruzi duhuriramo nk'abarundi baba mu bihugu byose haracamo amatangazo mm. haracamo ibikorwa bikorerwa ahantu aha n'ahandi mm-hmm. ni ukuvuga hagiyeho iyo karata mm-hmm. bizoba bizwi yuko hagiye ikarata utazoja kuyirondera cyangwa ngo ayisabe ni ukuvuga ntazora umwaza araca eh, akanya n'igwanyu twarabahaye umwanya ukwiye kugira ngo mushobore isaha yose kugira ngo mushobore kushikiriza ibyiyumviro turabashimiye cyane david nga muri canada na jewe ndabashimiye cyane kandi imana ndabipfuriza umwaka mushasha w'amahoro amagara mhm. umutekano n'iterambere kuri bose mugire umunsi mwiza namwe bibagaruke ko urakoze cyane tuzosubira umuntu yagishikirije amererwa neza hari canke bamubona uko ari ko ari umushinga nta atariwe murakoze cyane ngira ngo tubandanye twakira abarundi bari hanze kugira ngo baterere kuri ibyo bagiye kurangurira uburundi biciye mu ishyirahamwe ryabo bariko baratekanya gukora cyangwa imbere bamaze no gukora kuko bashyizeho n'inzego zishasha ariko kuva kamaze amezi atanu ukaba bamaze kurangura bitari bikeya baheza batubwiye batubwiye biciye ku muvugizi w'iryo shyirahamwe veniste n'iyo ngabo e, ibyo bamaze kurangura n'ibyo baterekanya mukaba mwumvise yuko atari bike e, ariko babiciye ku masonga ariko murumva ko ari ibintu byiza na cyane cyane ko batekanya gukora imigambi itandukanye mbere bakagira bati nubashiraho n'umugambi umwe abarundi bose muri diaspora bashobora guhurira ko karangurirwa mu gihugu akambere ni karata ikarata ya nuvuga nti ndanga murundi ari muhanze ishobora kubashobora kuronka ikabafasha mu bikorwa bitandukanye cyane binjiye mu gihugu cy'amavukiro eka mbere no mu bihugu barimwo eh, matwakura rero muciye ku mirongo ya telefone mukandika akamenyetso ko guteranya mwashaka ko amajana abiri na mirongo itanu n'indwi hama mirongo indwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na zitatu amajana mirongo itatu na zitatu canke eh, hakamenyetso guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi aho uyu munsi twatugarutse kuriko barangurwa ni shiramwe ry'abarundi baba hanze canke bakora hanze eh, mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cy'u Burundi muvise ko imigambi bayifise kandi eh, basaba ko yoshigikirwa n'abarundi bose bari hanze bakahurikira mu ishyirahamwe rimwe kugira ngo bashobore kumva kumwe bateze imbere igihugu cyo kimwe bari hamwe bose tuzaba turiko turaganira kuri ibindi bizoba ariko birakogwa kugira ngo abarundi bari hanze bashobora gutera imbere mu gihugu cabo bateze imbere igihugu cabo c'amavukiro rondas kirombo nayindemeshe kino kiganiro uyu munsi kandi abifurize kugira umwaka mushasha umwaka mwiza shimire kandi na Serafine Hakizimana ibiunga bw'ivyuma twese hamwe twaba tubifurije kugira umunsi w'imana mwiza muherereye